Eskermila intzarrieta eta sarri arte joan den ostegunetik goiti progresiboki egiten ari dira sartzea ikasleak, atik astelen untan asten dira menturaz gauza seriosenak. Egun goizuntan adibide bat hartuko dugu eta baionako larjante kolegio liseora joanen gira, liseo katolikora joanen gira, zuzendaria gurekin dugu filimaite egunan. Egunan, ora. Lehenik nola pasada sartzea, hola, haundizki? Bai, pasada, <laughs> ala, aski, aski ungi pasatu da gure sartzea, piskat, eh, beldur zomaitzoki bat ginoen, eta, ba, momentukot, uh, eh, ungi, bai. Kopuruen aldetik, eh, nola ziste hor, uh, Larzanten? Be, beraz, eskola, kolegio, gehi, liceoa, uh, mila bosteun pasa. Aundi haiten du, alare, bon, bai honan da? Iritipi bat, ala. Ala, iritipi bat. Eh, zuek, uh, xaila lebituna baduzu ere? Bai, sa dugu, eh, bai, eh, bai eskolan, bai kolegioan bat dugu eh, saile bidun bat, guti gora bera iunta berroita marikazleikin, eta gero lehizioan bakarrik opzioa bat dugu momentuko. Iunta berroita mar, mila bosteunetatik. Hala, eh... amara, guti da, me bon, hala, ari gira pixkanaka, pixkanaka. Goiti doa? E, bai, goiti doa, eta gure ustez uh, ikasle gehiago uh, izaiten aldirera, maidan, bon, erakasle falta, gelak falta, ari gira poliki-poliki gure xarera eratzen. Keseski, erakasleak aipatzen baitituzu, hori ginuen goizuntan galde nagusi bat, da, joan den eh, aste ondarean, eh, joan den astean funtsean jadanik eh, eman dituzte bereziki publikoan, erakasleen postuak banatu dituzte, eta euskarazko erakasleak batzu eman dituzte be, ez euskarazko postuetan, eta batzuk ere behar nora igorri dituzte, beraz euskara ez den erakasten eremu batera, zuek nola ziztea didez l'argenten alde hortatik? Eh, bai, beregu, diaz, eh, eh, zinez, zaila izan zen, historioko, geografiko erakasle bat ukaiteko euskaraz, kurtsuak emaiteko, uh, badugu euskarazko erakasle bat, diplomat diploma baduena, eta beraz aurten, be, piskat, uh, <laughs> irakasle dugu, koani, erakasle izan eniz, seigarren eta bosgarrenekin, eta beraz, eh, beste langile bat, hariko da irugarren eta laugarrenekin, gai eh, zientzietan ere badugu, erakaze eh, bat eskaratzen maiten duena, ituena kurtsuak hala. Horten, Untsa antolatuak gira, me gai gaiteko beste eskoletan eta kolegio eta lizoetan zinez arangoak bat ditugu uh, eh, euskarazko erakasleak uh, eh, atxemaiteko. Ah, zuk ere, barneko aterabide bat eman duzu, zu berri zeldu bai. zira erakaskuntzara kolegiora? beste lana ekin eta, hala, takit nola eginen dugu, baina, hala. Egeiten ziren, ostion ala ere, menturaz, euskal ikasle edo euskara ikasle gehiago kango zinituzkete, eh, erakasle gehiago erekin? Bai. Al gehiago erekin? Pantsatzen dugu, bai, hala izaiten alde Baina gu, poliki-poliki ari gira, publizitate egin gabe, zeren eh, ikasle gehiago barin badira, ez gira segur, eh, dena ongi erabaiteko. Ez duzu alik, eh, eh hartzeko. Hala, hori da. Publikoan, badakigu beraz, nola banatzen diren postuak, privatuaren kasuan, nola egiten da, enokartzen du deliberoa? Bai, bada komisione bat, eh, nun baden uh, baita ere, zuzendarek baita ere, dede uste, dedera ba, katoliko, sareko, duradunak, eta hien artean, eh, bada bat, eh, bada banatzeko edakasleak departamendu guzian, baina, mm. bon, nire ustez, Euskaraz zenaiten dutenak Euskarizian dira uh, elebidun uh, sarian. Uh, ados, azteko elebidun hor uh, katolikoan. Firmaite, beste arazo bat Euskarazko erakasleak ados, baina beste arazo bat ADS edo orain AESAS deitzen diren uh, horiek, eh, behar bereziak dituzten ikaslei laguntza emaiten duten horiek, horiteik eskaz duzue? Eh? Eh, ez eskaz, bon, ba, aldaketa izan da, sartze honetan, eh, privatuko eskoletan, bai askan bai katoliko sarian, badira ikasletzon baitzu, beharra dute bai gelan, baita ere, kanpoko gunetan eta kantinan adibidez. Eta horten, eskunde eh, nazionalak beribiratu du, ez pagatzea kantinan edo kanpoko gunetan berden beharra, eta publikoan, uh, eriko normalki, uh, segida hartu behar dute. Alere, uh, eh, privatuan, ez da neok uh, eh, segida hartuko, eta bongu ba, adigira brikolazatzen, eh, brikola, gure artean zerbait antolatzen, me, egiazko diskriminazioen bat bada gure ikaslentzat, eh, eta ari ba, borroka bat eh, amaiten dugu, eta mm, nire ustez, behar da borroka hori zabaldu, zeren eh, ez zinu nartzeko da, olatko deribidua. Eta hor, nola konpontzen duzu arazoa, mementuan hor, bai Ba, gu, gure eskolan bako txak bere, aldean egiten du. Eh, alduena. <laughs> Alduena, eta gu adibidez enterrimer gisa hartzen dugu gure ads gure hori uh, mementu bat tipi bat alda, aldaulako olako erantzuna eta bon, behar dugu eh, beste zerbait edo legea aldatu edo edo eskunde nazionarekin zerbait ikusi edo eskoetxeekin ala nola nola gure horrek beste, beste bezala baute berberetsua bai. Hor borroka bat eh, eraman behar duzula erraiten duzu uh, pribatuan saskarekin adibidez eh, posibilitaz bai. eta xaskak ere baliatzen ditu hainez? Bai, ja, zerbaitan gira uh, garekin zerbait egiteko gure ustez familiekin, eh, kusi behar da haiek haiek eh, behar dute mm, mugitu ere, eh, eta, bila, zerren ber, ber, bai, eh, atoliko bai, xerskan, gai uh, Ja, denik, eh, ikusia ez, zer gugatxe manen duzuen, edo? da... Eh, Konstatazio bat? Mm, bai, konta, bai, eta gero politikariek inkitu uh, gauzak aldatzeko, eh? lege mailan edo, edo izan zen uh, delibere du konzei deta, eh, eta beste uh, delibere berri bat ukaitea edo uh, gure, gure berretsua ongi uh, ukaiteko. Hmm. Firi maite, eh, mila bosteuneko kolegio liceo baten zuzendaria, zer da zure, eh, zer, zer da zuzendari baten lana konkretuki hor lehen egun hauetan? Be, piskat denetan zaitea, eh, bai uh, eh, gelen antolaketa, uh, ala, bai uh, antolaketa, erakaslea guziak urteiteko, ba, baita ere uh, tresnak, kantina ongi martxan ezari, gu sartze ere badugu beste beste zerbait da trambuseko santiera uh, eh, unkitzen duela gure, gure auzoa eta azken... Uh, obretan dira hori hor, bai? Bai, hor, bai, joan den ziren uh, obretan eta gure gure bai trafikoa ongi antolatzea, Hala, gero da ere beste proiektu bat badugu, kiroldegi bat ah, erakitzen ere adigira, ah, eta behar da segitu santiera, bon, bai, enpresekin eta hala. Eta bai, piskat denetan, eh, denetan iz, eh, piskat eh, sukaldari bat hmm. bezala, eh, plat, plater guziak hor berotzen edo prestatzen ari dira, eta behar da uh, bai eskun bai ezker egin, eta eta dena, dena antolatu, taldeekin, eh, taldeekin ez zen bakarrik, eh, bai, bai. eta ala, eh, Hori da, zure, hori da lana. Bukatzeko, Fili Maite, eh, COVID-aren eh, ostokada ez da sobera ipatzen, momentuan, mm. COVID-ik ez, sartzeuntan, uh, ala ere, bi urtez eskolak pairatu du covid egoera hori, eta eta adaptatu da, eman ditu protokolo batzu, zer gelditzen da COVID-az gaur egun? Ba, hoitzapenak, <laughs> lehinik, gelditzen dira. Bai. Gero, bai, eh, bon, eh, iduriz, eh, ba, isartzen untan ez da protokolorik, eh, deitu de, de, da, eskuen garbiketa, airea eman geletan. Gero, aipatzen dute berriz, berriz, berriz, ginen dela gure gure gure, gune, gure eskoletan, eta zokle 1, zokle 2, zokle 3 uh, prestatzeko uh, beharra dugu hinkas. Eh? Uh, gero zer gelditu da, bon, uh, uste dut treznetan, informatikan adibidez, uh, konfinamenduekin, uh, olako treznak uh, euh, ongi uh, edabiltzen dugu orain, bai, eh? edo, bai, bai. obeki, edo obeki, gero... Uh, Jarbiketa, bai, bai, nire ustez... Uh, profesionalagoak gira hortan, hala, eh, bat dugu prozedurat, uh, eh, bat ditugu prozedurat, eh, Zorotzagoak? Uh, voilà, Zorotzagoak eta eta um, mm, goidur hartu ditugu olako, olako, olako antolaketan. Bon. Ba. bon, gero, piskat, nire uste, nire uste, azki goiz da hori, no? Bai, berda goitatu. Zatiteko uh, giazko, no, zer delakoa bai. atxikitzen dugu. Bai. Firi maite, milesker gurekin izan egoizuntan, bai. eta besartze hon, eh, oino, oino zira, eta beste bat arte. Bai, milesker.